Labrīt, radio Marija Latvija klausītāji, slavēts Kristus. Šeit ēterā esmu kopā ar tevi es, Aija Avotiņa, tu klausies raidījumu parunāsim par, un kā jau tu saproti, no 18. līdz 25. janvārim mēs Latvijā arī pasaulē atzīmējam Kristiešu vienotības nedēļu, un tādēļ arī šīs dienas ēters būs veltīts šai tēmai pavisam vēl tādā specifiskā lietā kā darbs ar jauniešiem baznīcā. Un tādēļ šajā rītā es neesmu viena pati. Ar mani kopā ir divas brīnišķīgas sievietes. Tā ir Anda Aleksandrova, kas darbojās ar jauniešiem katoļu baznīcā, un Elīna Ermansone kas arī darbojās ar jauniešiem, ir gan tagad iesaistījusies citā projektā Luterāņu baznīcā. Labrīt! <laughs> Lai jums šis rīts skaists! Jūs mani dzirdat labi, jā? Ja? Jā. <laughs> Labi. Jā. Tad, meitenes, tad, tā kā raidījums jau ir iesācies, tad sāksim ar pirmo jautājumu, netērēsim laiku. Es jums pavaicāšu, cik ilgi jūs esat pazīstams un kā jūs iepazināties? <laughs> Kura būs Manuprāt, pirmā? <laughs> es varu iesākt, un eh, cik es atceros, nu, tas bija pats sākums eh, četri gadi atpakaļ, 2021. gadā, manuprāt. Tas bija vēl pirms Covid, kādus pāris mēnešus, laikam, pirms Covid laika. Un, eh, jā, es atceros, ka es sāku strādāt 21. gadā, un man nebija lielas nojausmas par to, kas notiek jauniešu darbā, kas notiek baznīcā ar jauniešiem. Uh, Bet eh, meklējot jauniešu pasākumus, kristiešu jauniešu pasākumus, es eh, ieraudzīju, ka ir Elīna, kas strādā Lutāņu baznīcā, un ieraudzīju, ka viņiem bija brīnišķīga mājaslapa, jauniešu vēstniecības mājaslapa kas bija tāds nu, sapnis mums. Un tad es zvanīju viņai iepazīties. Ļoti kautrīgi bikli. Es nezināju, kāda Līna izskatās. <laughs> bija bail, Tagad vismaz klausītāji, kur skatās mūsu YouTube, var to redzēt. <laughs> Jā. Jā, tā mēs laikam iepazināmies pirms šiem četriem gadiem telefona sarunā. Jā, un mm. kā tad eh, pēc tam tālāk šī jūsu sadarbība veidojās? Sarunas un, eh, Andē, saprotu, tā iniciatīva bija no tavas puses. Tad kas bija tālāk, kas bija tie projekti? Man varbūt bija tas pirmais zvans, jo es biju tā, tā kas mēs vienā laikā bijām sākuši manuprāt, ar Baptistu jauniešu vadītāju Andreju Golobrotko mēs sākām vienā laikā kalpošanu. Un mēs visi trīs sanācām kopā vienā telefona zvanā un sarunājām, ka mēs varētu vienu zūmu uztaisīt un kopīgi iepazīties, parunāt par to, kas katrā konfesijā notiek ar jauniešiem, Un, un tad eh, ar to arī sākās, un pēc tam jau bija projekts Celsimies, par to droši vien Elīna var vairāk pastāstīt, bet nebija tā, ka tā iniciatīva bija, būtu no manis, es vienkārši mm -hmm. varbūt mhm. to pirmo zvanu veicu, bet es domāju, ka tas bija tāds dieva plāns mm -hmm. jau tajā laikā. Jā, Elī, tas, kas jā. ir interesanti, ka svētais gars jau to bija sācis laiku jau pirms tam vienkārši šis bija tāds nākamais solis, jo tad, kad es uzsāku darbu Lutāņu baznīcā sešus gadus pirms tam, uh, Es, eh, es tie laikā lūdzu Dievam, kā, kas būtu tas ceļš, kur iet, un, un, un tad ienāca prātā šī ideja par to jauniešu vēstniecību. Bet jau tajā laikā Dievs teica, man sirdī ielika, ka tas būs kaut kas plašāks par Lutāņu baznīcu, un ka tas nav tikai par Lutāņu baznīcu. Un tad eh, kaut kad ap to laiku man uzaicināja uz interviju Radio Marija, un, eh, un es pārstāvēju savu kolēģi tajā laikā, kurš vadīja jauniešu centru, un es vienkārši atnācu un satikos ar katoļu, baptistu un lutrāņu jauniešu vadītājiem. Mm -hmm. un, eh, un tajā laikā vēl Andra nestrādāja, un eh, vēl tikai bija ideja par to, ka katoļu jauniešu darbs eh, būs katoļu baznīcā. Bet, bet mēs tur satikāmies, un tas jau bija tāds pirmais solis, ka es sapratu, ka mums ir kopīgi mērķi, ka mums ir kopīgas idejas, ka mums ir problēma, problēmas kopīgas un ka mums ir kaut kas tiešām, jā, ka mēs varam nākt kopā un viens otru atbalstīt. Uh, jo vienam ir lielāka pieredze, vienam mazāka, bet katram ir tās savas stiprās puses. Un tā bija tā reize, ko es atceros ļoti spēcīgi rādījumā, arī telpās, kad mēs sanācām pirmo reizi kopā, un kad Dievs apstiprināja to ideju, ka tas būs lielāks par mani un lielāks par Lutāņu baznīcu, un ka, ta, ka tas ir tas ceļš, kas man būs jāiet nākotnē. Un tad Anna piezvanīja, un man tikai tas bija apstiprinājums. Līdz ar to Eh, es uzreiz piekrītu, un, eh, un arī Andreju es biju satikusi iepriekš vienā pasākumā, līdz ar to tas bija tāds riktīgi dieva gara vadīts process, kuram es vienkārši ļāvos, un man liekas, mēs visi ielicām tajā laivā un vienkārši. <laughs> vienkārši braucām. Kas tas bija par projektu? Anta jau minēja, eh, minēja celsimies, ja tas ir nosaukums, bet kāda bija šī ideja šim projektam? Nu, jā. Mēs, jā, kā Elīna saka, laikam viss sākās ar to Zoom sarunu, Un uh, tad sākās arī ar lūkšanu. Mēs uh, salikām kopā tās idejas, kas mums bija. Tas bija mm, Covid laiks. Mēs domājam, kā jauniešiem palīdzēt šo laiku pārvarēt. Un, uh, Un kopīgi lūdzām, katru nedēļu tikāmies no sākuma trietā, mums vēl palīdzēja, tur pievienojās priesteris Pēters Skudra un Klaudio Rivera un vēl kādi cilvēki. Mēs tur izveidojām pirmo hakatonu, kurā jaunieši arī sanāca kopā un tās savas idejas teica. Mēs viņiem īsnībā jautājām un prasījām, kas ir tās lietas, kā mēs varam jums palīdzēt šajā laikā. Gan saglabāt savu ticību, gan uh, būt nu, pozitīviem, ticēt, cerēt, mīlēt. Tajā brīdī, kad mēs visi esam vairāk vai mazāk ieslēgti savās uh, mājās un nespējam, nu, nespējam dzīvot to ierasto dzīvi, kāda mums bija līdz šim. Arī draudzes bija salīdzinoši daudz tukšākas. Un tad šo lūkšanu auglis bija tāds, ka mēs pirmkārt visi trīs iedraudzējāmies, iepazināmies personīgi. Tas bija tāds jā, pārdabisks brīdis, ko Dievs dāvāja trīs konfesiju jauniešu vadītājiem kļūt par draugiem. Uh, Un, eh, nu jā, šīs lūkšanas turpinājās pusgada garumā, pēc tam jau gada garumā, tad jau mēs devāmies arī uz kopīgām rekolekcijām. Nu, šobrīd, jā, šie četri gadi ir pagājuši. Bet toreiz, jā, mēs eh, izveidojām četras, četri galvene, četras galvenās jomas bija, ko mēs šajā projektā darījām. Viens bija mentorings, ka mēs katram no šiem jauniešiem <clears throat> pusgada garumā devām iespēju tikties ar mentoru, gan nu, individuāli uz sarunu, gan arī grupiņās pārunāt tās lietas, kas, kas ir sirdī. Tad mums bija kopīgu, kopīgu podkāstu veidošana, radio arī ēterā. Jaunieši paši veidoja podkāstus par tādām tēmām, kas viņus interesē. Bija arī video liecības, kur jaunieši ierakstīja liecības, kā viņi ir sastapuši dievu, kas ir tas, kā ticība ir mainījusi viņu dzīves. Un vēl bija apmācības apmācības, dažādas konferences par dažādām tēmām. Es varbūt kaut ko piemirsu, bet nu, tā bija ļoti laba pieredze, kur patiesībā pusgada garumā jaunieši, kas bija no trīs dažādām konfesijām, nāca kopā. Un tāds viens spēcīgs brīdis bija, kad mēs bijām Mazirbē, es atceros tādā nedēļas nogalē, mēs gājām pastaigā līdz jūrai, un mēs dzirdējām, kā jaunieši savā starpā sāk sarunāties un uzdot šos jautājumus. Nu, tā kā tā ļoti brīvi, bet uzdod jautājumus, ah, tu esi no katoļu konfesijas, a, kā jums notiek svētās misas tur svētdienās, kas, nu, vai nevis misas, bet mm -hmm. dievkalpojumi, laikam lietoju šos vārdus. Nu jā, tas bija ļoti interesanti. Arī mums pašiem bija interesanti. Es atceros, kamēr es sapratu, ka ir dievkalpojums, nevis svētā mise, ka ir mācītājs, nevis priesteris, ka dažādi šie termini atšķirās un, un tu sāc saprast, kā tas notiek mm, citās konfesijās. Ar tādu cieņu pret, nu, pret citām konfesijām. Uh, Elīna, vai tev ir ko piebilst? Papildināt Andu. Par projektu runājot, jā, mums bija arī kopīgi izbraucieni. Man liekas, tas laiks kopā, ko mēs pavadījām, vienkārši regulāri satiekoties, bija tas, kas mūs arī satavināja un cēla. Un tāpēc arī ir celsimies un celsim. Mēs paši sākām celties, un tad mēs sākām celt tos, kas mums apkārt. Un tāds bija arī tā projekta mēķis, ka tā māceklība, ka ka tas nevis paliek pie mums, bet ka mēs dodam to tālāk. Un to mēs arī pēc tam piedzīvojam, ka tie jaunieši, tie, kas bija tajā projektā kopā, viņi satuvinājās un arī sāka paši turpināt satikties un, un turpināt veidot citus projektus un citus pasākumus, ka tas tā kā aizgāja tāds kā virpulīts, kas aizgāja tālāk un ķēdes efekts, un ka tiešām tas, ko mēs iesējām, arī turpināja darboties. Jā, tad eh, klausoties jūsos man radās jautājums, vai ir augļi uh, pēc šī projekta, ko mēs arī tagad, uh, nu, jaunieši bauda, nu, pēdiņās bauda arī tagad uh, baznīcā? Mm. Nu, es laikam no savas puses, es, ja sāktu rakstīt to sarakstu ar tiem augļiem, man liekas, ka vispār tas, tas bija pamatu pamats un tāds dieva plāns, ko mēs uh, ieguvām sākot no šī projekta. Es ļoti daudz mācījos, Un ļoti daudz dievs runāja gan caur Elīnu, gan caur Andrēju, gan caur šiem jauniešiem. Nu, lielākie augļi ir šie jaunieši, protams, jaunieši, kas šobrīd ir mūsu, teiksim, brīžiem vairāk pavadīti, brīžiem mazāk pavadīti, bet kur mēs varējām viņus iepazīt un varējām viņus vest kopā četrus gadi, un šobrīd šiem jauniešiem jau vairs nav 18 gadi, bet jau ir 20 pāri gadi, kādam jau nu, dzīve pat mainījusies, bet uh, tie lielākie augļi, ka mēs redzam, ka viņi ir paši kļuvuši par līderiem, ka viņi šobrīd vada. Kad viņi ir baznīcā, jā. Jā, ka viņi ir baznīcā. Tāpēc tas ir laikam tas lielākais auglis, bet es personīgi tas, ka mēs varējām mācīties viens no otra, un tas, ka Dievs caur šo pieredzi ielika sirdī to mīlestību pret arī citām konfesijām un pret šiem cilvēkiem. Tieši tā personīgā pieredze redzēt, ka tas cita konfesija tas nemaina um, cilvēka mīlestību pret Jēzu. Es atceros, ka mēs ar Elīnu pirmo reizi arī iepazināmies, un kad es dzirdēju, kā Elīna runā par Jēzu, un, un ka viņas acīs bija asaras bieži vien, un, un tu nevarēji, nu, es nevarēju domāt par to, ka viņa nepazīst Jēzu, viņa no citas kompasijas, viņa visdrīzāk domā nepareizi, jo es redzēju, vienkārši es piedzīvoju to, cik ļoti viņa viņu mīl. Un tā bija tāda, nu jā, pieredze, ko, par ko es esmu pateicīga Dievam. Un arī ļoti daudz tādas praktiskas lietas, ko mēs mācījāmies, piemēram, tā pati māceklība, kas Baptistu konfesijā ir diezgan ļoti labi attīstīta, nevis mm -hmm. diezgan, bet labi attīstīta. Un daudzie kontakti ar cilvēkiem, jauniešu virzība, LKSB, kristīgā studentu brālība un eksodus un materiāli resursi, ko mēs pārunājām un, un ko mēs varējām mācīties, ko izmanto citās draudzēs arī nu, daudz citu projektu. Mums bija arī kopā uh, jauniešu alfa, pirmā tāda ekumeniskā jauniešu alfa, ko mēs norganizējām, un, un arī klusuma rekolekcijas jauniešu vadītājiem arī brīnišķīga pieredze. Kas ir tie projekti, kas turpinās? Tagad uh, baznīcā sadarbojoties gan luterāņiem, gan luterāņu, katoļu un baptistu konfesijām, varbūt vēl kāds cits konfesijas ir iesaistīts. Kas ir tie projekti, vai tu vari, Anda, pastāstīt? Nu, uh, jā, nu, mums principā mēs noteikti, Elīna, var arī piebilst, ka, ka šobrīd jau tas ir palicis lielāks, un man par to ir liels prieks. Mēs šobrīd tiekamies jau lielākā pulkā, ne tikai trietā, bet mēs esam jau divas laika mums tikšanās ir bijušas, un izskatās, ka viņas ilgs arī līdz oktobrim šīs tikšanās. Mēs tiekamies ar uh, Lelbu tā Elīna labāk varēs pateikt šo nosaukumu, bet vienā sakot ar Lutrāņu baznīcu. Mm -hmm. Lutrāņu baznīca jauniešu tagad vadītāji pašreizējo, kas ir vai misiju vadītāji, tad ir Scripture Union, ko šobrīd Elīna pārstāv mm -hmm. arī. Par ko mēs arī nedaudz vēlāk pa, pa, parunāsim, jā. Jā, tad ir Exodus, Mārcis Dejus mācītājs, ir jauniešu virzība, kas palīdz jauniešu vadītājiem savukārt augt līderības prasmēs, kas ir tāda ekumēniska organizācija. Uh, Un uh, tad ir vēl Emīls no Mateja draudzes. Nu jā, tas, ah, un vēl ir Ulvis no Latvijas kristīgās studentu brālības. Vienā cikot tāds lielāks pulciņš, bet tie visi, kas šobrīd, eh, kuriem sirdis deg par to, lai jauniešiem Latvijā būtu iespēja sastapt Kristu. Un tad mēs tiekamies tie, ka mēs jau divas, eh, divas reizes esam tikušies un tikušies vēl, un mūsu galvenais mērķis ir oktobrī organizēt tādu lielāku pasākumu jauniešiem vairāku dienu garumā, kur būtu iespēja gan jauniešu līderiem tikties, gan tiem, kas ir nozarē iesaistīti, un jā, gan kopīgi lūgt, gan kopīgi slavēt, gan kopīgi mācīties par tēmu, kas ir māceklība. Jo visu mūsu sirdīs bija doma par to, ka mums ir jāveido šie jaunie mācekļi, un bieži vien mēs redzam arī uh, Eh, nu, es runāšu varbūt vairāk par katoļu draugiem, mm -hmm. bet katoļu draugēs, ka tas bieži vien jauniešu darbs balstās uz konkrētiem cilvēkiem, uz līderiem, kas ir tajā brīdī um, aktīvi, entuziastiski, bet kādā brīdī, piemēram, jauniešu līderis tajā vecumā sastop otro pusīt, vēlas apprecēties vai veidot ģimeni vai dodas kādā misijā, un tad šis jauniešu darbs var arī apstāties vai pajukt. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai jauniešiem būtu nu, ja lai jauniešu līderiem būtu šī māceklība. Jā, e, Elīna, tev ir ko piebilst? es vienkārši aizdomājos par to, ka, ka tas, tu iepriekš vienkārši jautāji par to, kas ir tas, kas mums ir kopīgs. E, kā jūs teicat, mums ir kopīga ticība un viens Kristus, bet arī tajā pašā laikā mums ir līdzīgas problēmas. Un tas, ko Anna, Anna pieminēja, ir jā, ka uh, Viena no tām problēmām ir tā, ka netiek šis, šī kalpošana netiek nodota tālāk, un ka viņa nav stabila. Un ka, jā, ka kalpošana staigā līdz cilvēkam, bet viņa nepastāv, nepastāv pēc tam, kad tas cilvēks aiziet. Un tas bija arī viens no lielākajiem jautājumiem, kāpēc mēs pirmo reizi satikāmies ar jauniešu virzību, jo viņiem ir šī māceklības pro programma, Un, nu jā, un tā mēs viens otru iepazīstam, skatoties uz to, kas ir tās katras stiprākās puses. Un mēs mācāmies viens no otra. Un tad mūsu starpā arī notiek tādas kā mentorings, māceklības programma, kur mēs mācāmies viens no otra, stiprinam viens otru. Un varbūt ir grūti pateikt tādus konkrētus faktus, re, kur uh, ir šāda, šāda kalpošana, bet vairāk mēs varam teikt, ka mūsu projekti ir bijuši tieši cilvēki, kur, kurus mēs esam mācekļojuši, un tagad viņi ir aizgājuši uz savām draudzēm un turpina, turpina šo kalpošanu esot tajās draudzēs. Un es vienmēr esmu teikusi arī, lai gan, piemēram, manā jauniešu grupiņā bija, nezinu, kaut kādi 5, 6 cilvēki, kas liekas, varbūt kādā maz, bet tā, tad, kad es redzu, ka viņi visi paliek draudzē un turpina būt draudzē, tas ir manas kalpošanas kā, auglis, jeb apstiprinājums, ka tam ir bijusi jēga, ka viņi vienkārši paliek. Un, un nevis, ka viņi tur kaut kādas mistiskas lietas dara, bet ka viņi ir draudzē un ka viņi ir ka viņi ir ar sirdi un ka viņi tic, un tas jau ir pietiekami. Tāpēc es priecājos par tiem jauniešiem, kas ir draudzē un kas paliek draudzē. Tā kā, tā, tie jau ir tie augļi. Viņi turpina tur būt. Jā, man jums abām ir kāds jautājums. Jūsuprāt, lai uzrunātu jaunieti, kas ir jādara? Vai tomēr tam, tam ir jānāk no pašiem jauniešiem šie, šai iniciatīvai, vai tomēr kādam no malas viņus nu, pēdiņās jābaksta? Ja? Kāds tiešām kāds ir jūsu domas un jūsu pieredze? Jā. Nu, ir eh, grūts jautājums. <laughs> Nē, balstoties uz jūsu pieredzi, to, ko, ar ko jūs esat uh, saskārušās nu, līdzinājā darbībā. Nu, galvenais, kas man nāca prātā dzirdot to jautājumu, ir tas, ka ir vajadzīgs laiks, Tas galvenais, manuprāt, jebkuram jaunietim ir vajadzīgs laiks un mīlestība un rūpes, ko tu esi gatavs viņam veltīt. Un, protams, ka skaisti ir eh, tajā brīdī, ja Dievs ir ielicis tev to sirdī. Jo nu, tā cilvēciski to darīt, piespiežoties un, un, un zinot, ka jauniešus vajag draudzē, bet ejot ar viņiem, runājot un mēģinot tur sasniegt kaut kādus skaidrus vai statistiku, tas tā ilgtermiņā nedarbosies ja tev sirds deg, tad tevi svētais gars arī vada, un tad tu pat nespēji tam pretoties. Man ir bijis, ka es esmu draudzē stāvējusi, piemēram, es atceros, vienreiz bija salaspils, laikam, katoļu draudzē stāvu, un es, es redzu divi vai trīs jaunieši, tādi, kurus es neesmu iepriekš arī redzējusi, ne nometnēs, ne pasākumos, un es vienkārši jūtu, ka man ir viņiem jāpieiet klāt un jāuzaicina uz oāzes nometni. Un man ļoti negribas iet tagad klāt kādam traucēt un, un runāt ar viņu, bet nu, ir tā iekšējā vilkme, ka tu zini, ka tev aicina uh, Dievs to darīt. Un, nu, jā, un, Un, manuprāt, galvenais, kas jauniešiem ir šobrīd vajadzīgs, ir vajadzīgs kāds, kas vēlas viņus pavadīt, mācekļot, dalīties ar pieredzi, ar laiku, vienkārši runāt. Reizēm viņiem ir vajadzīgs pavisam parastas vienkāršas atbildes uz jautājumiem, kas viņiem ir. Bet tas noteikti Jā, nu tā, tā būtu atbilde no manas puses. Mm -hmm. Es vienkārši teicu, ka tas ir grūts jautājums, tāpēc, ka tur nav viennozīmīgas atbildes. Mm -hmm. Tur ir ļoti dažādas situācijas, dažādi apstākļi, un ir situācijas, kur tas jaunietis ir jāiedrošina vairāk, ir situācijas, kur jaunietim ir vairāk iniciatīvas, un viņš pats grib darīt un piedalīties. Tāpēc tas nav tā, ka vienmēr ir viena formula, Bet es noteikti teiktu, visvieglākā atbilde un visgrūtākā reize ir iemācīties klausīties uz Svēto garu, un klausīties, ko viņš saka. Un ir reizes, ka tiešām vajag, nezinu, zvanīt tam jaunietim, un kā tu teici, bakstīt viņu. Es neieteiktu bakstīt jauniešu, jo tas nepalīdz, bet, eh, bet biežāk viņam pievērst uzmanību. Un ir reizes, kad, kad svētais gars saka lietas viņu tagad mierā, un vienkārši gaidi un klausies, jo viņš iet kaut kādam procesam cauri. Tāpēc ir tik grūti pateikt, kas ir jādara, bet tas, kas ir jādara, ir jāklausās, ko svētais gars saka, un kā Anna teica, ka ir vienkārši tajā brīdī, kad viņš aicina, tad ir jārīkojas. Nevis jānobīstās, bet vienkārši jādara. Un, un, un ļoti bieži es saku, galvenais ir, ka tev ir atvērta sirds jaunietim, tev nav jābūt tur vis, visstilīgākajam vai visforšākajam, bet esi atvērts, esi mīlošs un vienkārši jaunietim svarīgi, ka tu viņu pamani. Un, un tas, ka tu viņu redzi, un ka tu viņu dzirdi, un ar to pilnīgi pietiek. Tur nevajag neko baigt daudz, lai iekarot jauniešu sirdi. Un tad, kad tu klausies, un tad, kad tu redzi, tad arī ir ļoti viegli saprast, ko viņam vajag, un kas ir tās nepieciešamības, un kā tu vari atbalstīt, un kā tu vari iedrošināt. Un es, jā, es nomainītu bakstīšanu vairāk uz iedrošināšanu. Tas droši vien nesīs vairāk <laughs> augļus mm -hmm. nekā bakstīt. Bet, bet jā, vienkārši tā komunikācija savstarpējā pa visām paudzēm, tā ir vis, visbūtiskākā. Vienalga kāds vecums, bet ka starp paudžu komunikācija notiek un atbalsts, tas ir ļoti, ļoti forši. Labi, meitenes, paldies, lai tagad nedaudz ieskanas mūzika. pie tevis, jo tu viens spēj man sirdi atveldzēt. Jo tevī ir visi mani dzīvības avotī, es skrienu pie tevis, jo tu viens spēj manu sirdi atveldzēt. Oh! Tas koks stāvīts upē. tavā dzīvībā. Oh, es ceru, man neslāps vairs, Jēzu, ar tevi pietiek man. Hey! Rādījumā arī Latvijas klausītāji, tu klausies raidījumu Parunāsim par un šajā Kristiešu vienotības nedēļā man ēterā ir divas brīnišķīgas sievietes. Tā ir Anda Aleksandro, kas ir atbildīga par jauniešiem katoļu baznīcā, vismaz uh, Vidzemes diecēzē. Vai Anda, tu esi par visu Latviju atbildīga? To nu, tikai Dievs vien zina. Izskatās, ka par visu. Un arī Elīna Ermansone no Lutāņu baznīcas, bet jau iesaistīta tagad jau kādā citā projektā, bet ir kopā ar Antu darbojusies ar jauniešiem. Bet man viens jautājums jums, um, dāmas, tad um, kas ir tas, ko jūs esat paņēmušas viena no otras šajā sadarbībā? Ko jūs mācāties? Protams, ir šīs kopīgās lūkšanas, bet jums personīgi, ko jūs katra esat paņēmusi? Kura pirmā gatava sākt? <laughs> es, tas ir labs jautājums, jo es esmu mācījusies arī ļoti daudz. Un, jo Anna vienkārši saka, viņa no manis daudz ko mācās, bet es, es neesmu tik liels vārdu cilvēks, tāpēc man grūti to regulāri atgādināt. Bet tas, ko es noteikti esmu mācījusies Andai, ir lūkšana dāvana. Un, un man ar lūkšanām dažreiz ir grūti, bet eh, tad es vienkārši Anda ļoti bieži pamudinu uz lūkšanu, un tas man Tas man atgādina un iedrošina, ka ir jālūdz un ka ir jāvēršas pie Dieva vispirms, un arī ne tikai tādā ziņā, ka vienkārši lūgt, bet arī saņemt no viņa. Un tas, kā viņš dod dažādos veidos, gan caur vīzijām, gan caur atbildēm, gan caur visu kaut ko, vienkārši klausīties. Un tieši tas ir droši vien tas, ko es savstarpēji no Andas esmu mācījusies visvairāk. Anda, tev kā? Nu, man Jā, arī labs jautājums. Noteikti ļo, ļoti daudz es esmu no Elīnas mācījusies, bet tā galvenā lieta laikam ir mīlestība. Vispār mīlestība, kā viņa mīl gan Jēzu, gan arī jauniešus pašus. Es atceros, ka viņa, viņa gāja uz izlaidumiem, meiteņu izlaidumiem, kas bija līderu izlaidumiem. Es redzēju, kā viņa katru reizi sagatavo dāvanas kādam vai atcerās par kādu vai pavada laiku ar viņiem kopā. Un, nu jā, un tad, kad viņi runāja par jēzu, īpaši tad, kad mums bija rekolekcijas, es, man toreiz īstenībā tajā laikā vēl nebija tik ļoti atvērta sirds uz, piemēram, asaru dāvana. Es atceros, ka Elīna, man liekas, ir vispār pirmais cilvēks, ko es redzēju, kam ir asaru dāvana. Un sākumā es vispār nesapratu, kā, kā cilvēks katru reizi sākot liecināt par savu dzīvi vai par jēzu, kļūst tik emocionāls un raud. <laughs> Tāds bija svētais Dominiks. Bija. <laughs> Jā, Jā. Viņa, citreiz, viņa citreiz sākumā vēl tā kā atvainojās un teica par to, ka viņa būs emocionāla un raudās. Bet jo vairāk es tajā biju, jo vairāk klausoties, arī man acis vienmēr bija ar asarām. Un, jo tajā bija tāds, nu, tā, ka tu redzi cilvēka sirdi un to, cik lielu dāvanu Dievs ir devis viņai mīlestību un caur šīm asarām, caur to patieso sirdi. Uh, Jā, man bija iespēja redzēt, cik ļoti var mīlēt, cik ļoti var mīlēt gan jauniešus, gan jēzu. Man nebija ne, ne mazāko šaubu, ka Elīna ir īstajā vietā, un arī šobrīd, ka viņa ir īstajā vietā, ka viņa ir dieva meita. Un tas man bija ļoti liels stiprinājums un arī dāvana, ka es varu būt ar viņu kopā. Nu, tādā ceļa posmā mācīties no viņas runāt par šo ticību. Un, jā, laikam tā bija man lielākā, lielākais ieguvums. Nu, tad turpināsim sarunu par Elīnu, kas ir tas projekts, kur tu tagad esi iesaistījusies? Cik es saprotu, tas tomēr arī ir saistīts ar jauniešiem, ar jauniešu darbu. Jā, izstāsta, ka es tik ātri no jauniešiem prom netikšu, bet es arī negribu prom. <laughs> Ehm, es pirms kaut kāda laika ceļu Te, kad mēs Randu un Andriju vēl pavadījām laiku kopā, es saņēmu apstiprinājumu, ka jaunieši ir mans aicinājums, un, un jā, nekur tālu es neesmu tikus no viņiem. Bet tagad mans aicinājums ir paplašinājies, un Es ne tikai strādāju ar jauniešiem, kas galvenokārt ir manā komandā, bet arī ar dažādu paudžu cilvēkiem. Un arī uh, tā organizācija, kuras darbojos, ir starptautiska. Tā organizācija saucās Scripture Union Latvija. Agrāk to sauc par Bībeles draugu līgu, tā kā to droši vien Latvijā labāk pazīst, mm -hmm. sevišķi tie, kas ir nedaudz vecāki. Tie ir daudzi piedalījušies tajos nometnēs, ko ir Bībeles draugu līga organizējusi, bet šobrīd mēs pārņēmām to starptautisko nosaukumu Un, eh, un, jā, un tas mūsu galvenais darbības virziens ir, protams, nometnes, kas jau notiek vairāk kā 30 gadus, bet arī uh, tas ir bērniem, pusauģiem un jauniešiem. Bet arī mēs tagad sākam veidot jaunus uh, veidus un virzību, kur mēs ejam. Tā kā mana, mana dāvana vairāk ir tādas individuālas attiecības un tuvākas attiecības, Tad, tad uh, mēs šobrīd attīstām mentoringu programmu, kur mēs strādājam ar jauniešiem, lai viņi vairāk iegūtu, lai viņi vairāk varētu augt tajās, tajā procesā. Un mēs arī uzsākām, un tas man ļoti šobrīd iedvesmo un piepilda. Un arī mēs sadarbojamies arī starptautiski ar, ar citām valstīm, un tas arī ļoti iedrošinoši redzēt, uh, kā viņi darbojas, kādi viņi, kāda viņas metodas izmanto savās valstīs, un vienkārši šī jā, klausīties vienā otrā. Bet jā, mūsu tāds galvenais, caur ko mūs pazīst, ir sava daba nometnes. Tas uh, notiek pārsvarā vasarā. Sava eh, daba. Sava projekti. daba. Jā. Interesants nosaukums. Jā, sava daba vasaras nometnes, jā. To, to daudz zina, tā kā tas ir tas, kā mūs parasti atpazīst. Anna, tad uh, varbūt izmantošu izdevību, tad uh, pavaicāšu, kas ir, kādas nometnes plānots ir, uh, nu, jauniešiem, ko tu organizē? Nu, protams, ka mums paliek um, oāzes nometnes, <clears throat> kas ir četras reizes gadā. Kur Šobrīd skaits esam... aug, dalībnieku skaits aug, vai ne? Jā, dalībnieku Daudz skaits. Ir, jā. <clears throat> Tas jau vien liecina par to, ka mums arī šī māceklība un līderība ir ļoti svarīga šobrīd, jo, ja agrāk, piemēram, dalībnieki, es zinu, ka pirms diviem gadiem es teicu, mans sapnis ir, ka būtu simts jauniešu oāzes. Tad tu tam arī ir. Nē, jau ir. Jau ir jau. Vairs ir jau nav, tas vairs nav sapnis, tas to Dievs ir piepildījis. Un, uh, Un šobrīd arī simts jauniešu mums bija ziemas nometnē, kas parasti tā nav. Parasti ziemas nometnē bija krietni mazāks skaits. Bet, nu, līdz ar to arī aug tā atbildība un aug arī tas, ka mums ir vajadzīgi jauni līderi, kas ir uh, gan formēti, gan spēcīgi savā ticībā, lai viņi varētu vadīt šos jaunos, uh, jaunos teicam, mācekļus vai jaunos jauniešus. Uh, Um, tāpēc jā, oāzes nometnes, kas šobrīd jau paplašinās, mums ir pa vidu arī tādas sadraudzības nedēļas nogals, kuras mēs mēģināsim organizēt dažādās pilsētās, lai jauniešiem arī no citām diecēzēm būtu iespēja vairāk piedalīties tajā. Uh, arī līderu nometnes, kur mēs ar līderiem tiekamies, gan rekolekcijas, gan nometnes, gan sadraudzības pasākumi. Šogad ir arī jubilejas gads, un mēs dosimies ar grupu uz jauniešu jubileju, kas būs no 27. jūlija līdz 3. augustam. Šobrīd ir komanda no sešiem cilvēkiem, un noteikti, ja kāds vēl vēlas pievienoties, tad mēs esam atvērti, mēs labprāt iepazītos, parunātos, bet tas būs labs veids, kā piesaistīt atkal jaunus jauniešus. Un kā jau mēs iepriekš stāstījām ar Elīnu, tad tāds kopīgi pavadītais laiks, tas ir vislabākā dāvana, manuprāt, lai iepazītu vienam otru, lai dalītos, liecinātu, uh, Un tāpēc arī šeit, dod, dodoties uz turieni, nedēļu bu, esot kopā un arī iepriekš gatavojoties, tas ir ļoti labs veids, kā vispār atklāt savu aicinājumu, saprast, kas tad ir tas, kas ir tās manas dāvanas, ko es varu, uh, ko es varu lietot un jā, uz ko vispār man Dievs aicina. Nu tā, tie laikam ir tādi lielākie oāzes nometnes, un, protams, ir arī citas nometnes dažādiem citiem vecumiem. Eh, kas organizē, piemēram, šī kanela nometne, kas jau ir daudzus gadus Latvijā. Man sapnis vēl, ka būtu nometnes nedaudz jaunākiem jauniešiem, nu, šajā vecumā 12, 13 gadi. Nu, Vai pat 12, jā, sākums 14. pusauģi gadi, jā, tieši tas pusauģi. Oze jau ir nedaudz lielākiem, jā? No cik Oze gadiem? No 14 līdz 18, jā. No 14 līdz 18. Klausoties jūsos, man atkal rodās jautājums, vai ir plānots kāds jauniešu dienas <laughs> starpkonfesionāls? <laughs> Nu, tas, tā, tā konference, ko es minēju, kurai īstenībā nav vārds konference, mēs jau gribam no tā nosaukuma aiziet, bet nu, tā tikšanās oktobrī, tas, tas varētu būt kaut kas tāds uz šo pusi, jo mēs noteikti negribam tikai izglītojošu programmu. Man ļoti patīk arī tas, kā mēs saliekam šīs idejas kopā un lūdzam par to. Uh, bet doma arī par šo garīgo, gan nu, garīgo sadaļu, gan arī slavēšanu, uh, kopīgu lūkšanu. Tas būs noteikti kaut kas krietni lielāks nekā tikai, ja mēs vienu konfesiju to organizētu. Un, uh, jā, salikt kopā. Un es zinu, ka arī šogad, piemēram, uh, vasarā būs Latvijas Kristīgai studentu brālībai ļoti liels pasākums Jālgavā, kur būs, kur plānot ir aptuveni 4000 jaunieši. Um, tad Jāgavas pils, nē, Elīna. Es nezinu. Jā, <laughs> ah, tu nezini. Tu kratīji jau. Kad tuvosies laiks, tad pas, pastāstīsim. Man skaidriem ir, jā, man ir skaidriem grūti, bet. Nu, Var sakot, vasarā Jelgavā. Jā. Mm -hmm. Augustā. Augustā. Mm -hmm. Jā. Mm -hmm. Labi, paldies jums eh, šodien par to, ka jūs varējāt būt šeit. Vēl divas lietas. Protams, es no, eh, lūkšu jūs eh, noslēgt šo raidījumu ar lūkšanu, bet informāciju, kur var meklēt informāciju. Ja mūs klausās kādi vecāki vai kāds jaunieci vai kas, kur meklēt informāciju? Nu, lūk, mums Jā, mums ir šobrīd viss procesā. Mēs arī meklējam cilvēkus, kas gribētu iesaistīties komandā Katolis jauniešiem komandā. Mums ir Facebook profils Katolis jauniešiem, mums ir arī Instagram pasaules jauniešu dienu profils, kas drīzumā iegūs, eh, kur būs vairāk informācija tieši par jubilejas gadu, eh, par mhm. šo, par šo gadu un iespēju doties, pievienoties. Bet Katolis jauniešiem ir tā vieta, kur var redzēt kontaktus, kur var droši rakstīt. Eh, ir arī Oasis Latvija. Mēs esam vieni un tie paši jaunieši, kas gaida, ka mums pievienosies vēl citi jaunieši. Tāpēc tur var atrast visus pasākumus, var atrast visu informāciju, arī manu telefonu, var droši rakstīt, zvanīt, un mēs varam aprunāties, satikties, ja ir vēlmi iesaistīties. Jo, man liekas, tāda pēdējā lieta, ko es gribēju pieminēt, ka šo projektu laikā un redzot arī šos jauniešus, kas ir pieauguši caur Celsim, mēs Celsim projektu vai Alfu vai jauniešu rekolekcijām, uh, Tas lielākais ieguvums ir, ka viņiem ir iespēja atklāt savu aicinājumu baznīcā, vispār atklāt savus talantus, viņus arī realizēt. Protams, iepazīt Dievu tas ir primāri, bet, bet tas, ka viņiem ir iespēja kļūt par šiem līderiem un pēc tam to realizēt, tā, man liekas, ir ļoti liela iespēja. Nu tā, tas no mhm. mans puses viss. Elīna. Nu, man, manus kontaktus ir grūti atrast, tāpēc, ka viens nosaukums ir sarežģīts, bet otrs ir viegls. Tātad pirmais ir sava daba, tad sava daba LV, vai sava daba Facebookā, vai sava daba Instagramā, tur mēs mūs var atrast, bet otrs ir Scripture Union, Eh, jeb rakstu savienība, ja iztulko latviski. Un uh, Scripture Union Latvija ir mājaslapa, kur var arī atrast, piemēram, informāciju par mūsu nometnes vietu un par nometnes vietas uh, izmaksām vispārējo, ko var, es vienkārši iemetu reklāmu, jo, jo, ja kāds meklē nometnes vietu vasarai, tad mums tāda pieder, un, un tad arī uh, informācija par pašām nometnēm sekos drīzumā. Mēs tagad pie tā sākam arī strādāt ar komandu. Uh, Bet jā, gan Facebookā, gan Instagramā abus divus. Un, ja nevar atrast Scripture Union, tad var meklēt Bībeles draugu līga, un tad uh, vecā mājaslapā var arī atrast jauno informāciju. Paldies, tad uh, lūkšana. Meitenes. Tēvam, dēlam, svētāk vērtē, amen. Jā, kungs, uh, es tev pasakos par, par to, ka tu esi radījis Latvijā šo iespēju mums būt vienotiem un tu, tu dāvā šo žēlastību mums um, nākt mīlestībā kopā, pazīt tevi. Paldies arī par taviem apsolījumiem, paldies par tavu vārdu, par tavu mīlestību, kas pārklāja visu. Uh, kungs, es ticu un mēs ticam, ka būs viens un viens ganāmpulks. Un paldies tev, kungs, par, par tām sēklām, ko tu esi sējis Latvijā. Paldies tev, kungs, par mūsu bīskapiem, Paldies par viņu vienotību. Paldies tev, kungs, par, par lūkšanu brokastīm, kas uh, notiek dažādās pilsētās draudzēs. Pāri visam, paldies tev, kungs, par mīlestību, ko tu ieliec mūsu sirdīs, lai mēs spējam viens otru redzēt uh, tā, kā tu mūs redzi. Jā, mēs visi esam tavi bērni un kungs. Uh, sagrauj visus tos mūrus, aizspriedumus, kas vēl mūsu sirdīs ir vienam pret otru, lai mēs spējam Ehm, aiz tā visa redzēt tikai un vienīgi tevi, lai tu esi tas, uz ko mēs spējam skatīties un, un godināt ar saviem darbiem un savu attieksmi vienam pret otru. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Āmen. Jā, paldies, Adams, Tēvs, par to, ka tu kustini mūsu sirdis, mūsu dažreiz sasalušās sirdis, ka tu kustini arī vecas un sastāvējušas sistēmas, ka tu ņem ārā visus putekļus, visas nogulsnes, kas ir sakrājušās, un ka tu veido jaunas, svaigas vietas, un arī ka, ka jauniešu sirdis ir sagatavotas šai vienotībai. Un es tā lūdzu arī, ka mēs pārējie vien spējam tik līdzi tam, ko tu esi sagatavojis, ka mēs sekojam tev, ka mēs raugamies uz to, kur tu ved, ka tu esi tā mūsu bāka jūrā, ka tu esi mūsu bāka vētrā, ka mēs sekojam tai gaismai. Un debes tās tiešām tā lūdzu, ka tās mūsu egoistiskās sirds un prāts, ka mēs neskatāmies tik ļoti uz sevi, bet ka mēs raugamies uz tevi un uz to, kur tu mūs aicini, un ka mūsu sirdis atveras jauniešiem, pat ja tā nekad nav bijis un iepriekš tā nav noticis, bet ka mēs varam iet šo jauno ceļu, ka mēs varam ie, iebrist jaunu ceļu, pa kuru pēc tam nākamās paudzes var iet. Un, un, un paldies arī tiešām par to, ka jau daudzas, daudz cilvēku to ir darījuši gadus pirms mums, un ka mēs esam tikai tie ceļa turpinātāji, un ka arī pēc mums nāks nākamie, kas ies šo ceļu. Bet tāpēc tas dod mums tādu paļāvīgu un mīlošu sirdi, ka mēs varam viens otru iedrošināt tajā un nepadoties un neapstāties kaut kādu dusmu vai strīdu dēļ, bet ka mēs tiešām stāvam tajā tavā mīlestībā un, un jāspēcinām viens otru šajā ceļā. To es tev lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Ak, tā sirds piekrustā, klājies un egot zaimi, lai mēs reiz būtu gudri.